บุ๊กทูเก้าสิบสี่เดวินเดสมิทเชตรีคำสันธานหนึ่งไซคลิเวียนส์รอจนฝนหยุดก่อน p a g ก i d i า a m ē r pārstās l ตุส รอจนผมเสร็จก่อน Pagaidi, kamēr es pabeigšu. รอจนกว่าเขาจะกลับมา Pagaidi, kamēr viņš atnāks atpakaļ. ผมรอจนกว่าผมจะแห้ง Es gaidu, kamēr mani mati būs sausi. ผมรอจนกว่าหนังจะจบ Es gaidu, kamēr beigsies filma ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Es gaidu, kamēr luksoforā būs zaļā gaisma. คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Kad tu dosies atvaļinājumā? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Vēl pirms vasaras brīvdienām? ใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Jā, pirms vēl sākas vasaras brīvdienas. ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Salabo jumtu pirms sākas ziema. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Nomazgā rokas pirms tu sēdies pie galda. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกไอซ์เวอร์ลูอกูพิมสตูเออาราคุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่กัดตูนาตมาเยสหลังเลิกเรียนหรือเปิดนัวดาร์บีบามครับ หลังเลิกเรียนยากัดเบย์จะสนัวดาร์บีบัส หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไปเป็ดเนลัยเมสกาดียูมาวิงช a วส s เนเวเรียสตราดัตหลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกาเ Pēc tam, kad viņš z เดียดาร์บุวิงชเดวัสอุสอเมริกุหลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย Pēc tam, kad viņš bija devies uz Ameriku, viņš kļuva bagāts.